Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labrīt, labrīt, rādījumā arī klausītāji šeit ir presters Jānis un sveiciena ar 2. septembri, ar skolas dienas sākšanos arī mums šeit rādījumā arī uh, um, kaimiņi, katoļu ģimnāzija jau sāk skolu un um, tiek pulcējas jaunieši un bērni pulcējas uz 1. septembra vai no skolas atsākš, uzsākšanas um, laiku, bet arī mēs rādījumā arī ēterā uzsākam jauno sezonu, ja tā to varētu teikt, jauno sezonu, eh, kas desmito sezonu, kas ir tāda jubilejas sezona mums šogad eh, šajā mūsu radio. <coughs> Un, protams, šodien gribu uzsākt arī ar katehēzēm, atsākt ar katehēzēm, lai eh, runātu par to, kas ir svarīgs mūsu ticībai un uh, kristīgajam dzīves veidam. Un šajā sezonā, vai vismaz eh, daļā no šīs sezonas, redzēsim, cik ilgi um, tā tēma um, ies, bet uh, domāju veltīt uh, vairāk laika, lai runātu par baznīcas sociālo mācību. Uh, Eh, lai runātu par to, kā evaņģēlijas iespaido mūsu attiecības ar pasauli, ar tām realitātēm, ar kurām mēs ikdienā arī dzīvojam, vai tas būtu saistīts ar politiku, ekonomiku, ekoloģiju un daudziem citiem jautājumiem, kas eh, varbūt tā šķiet, ka nav nekādā ziņā saistīta ar ticīga cilvēka dzīves ceļu un tomēr um, evaņģēlija pasludināšana attiecas uz pilnīgi visām dzīves jomām un pestīšana uh, kā mēs arī tūdaļ ar lasot dzirdēsim, ir vienīgi caur Jēzu iespējama arī tām dzīves realitātēm nu, un sabiedriskajām kārtībām, kurās mēs katrs sevi atrodam, arī te skaitā šeit Latvijā. Jā, pieļauju, ka tas varbūt tās izklausas kaut kas neparasts, jo um, dažu brīdi, manuprāt, rodas priekšstats, ka ticīga cilvēka dzīve un ticības uh, Eh, dzīve ir kaut kas nošķirts no eh, vispār cilvēciskas dzīves un izaugsmes un vispār cilvēciskiem jautājumiem un problemātikām, bet ātri vien ir jāatskārš, ka tā nebūtu tas nav, jo ja mēs nodalām mūsu ticības dzīvi no eh, ka tas, ko es saucu par vispār cilvēcīgo dzīvi, tad mēs varam uh, nonāk situācijās, kur saprotam, ka mūsu ticības dzīvē nav um, kā teikt, būtiska, nav relevanta, nav nepieciešama, nav aktuāla uh, mūsu uh, vispār cilvēciskajai dzīvei, un manuprāt, tā jau tad ir milzīga problēma. Bet mācam un sakam, ka ticīga cilvēka dzīve, ticības ceļš ir kaut kas, kas ir saistošs, kas ir saistošs uh, ikvienam, un turklāt visdažādākajās dzīves jomās. Tad par to arī lasīsim un pārdomāsim šīs sezonas laikā, vai kā es saku, um, kādu periodu šajā sezonā, jo uh, mans, mana doma lasīt, piedāvāt arī jums pārdomāt, uh, kā jau es teicu, baznīca sociālo mācību, un arī latviski, starp citu, ir izdota jau 19. Mm, gadā uh, ja nemaldos, baznīcas sociālās mācības kompendijas, tāds apkopojums par baznīcas sociālo mācību, kur tiek doti principi, e, kā raudzīties uz sabiedrību, uz tiem procesiem un lietām, kas sabiedrībā notiek no evaņģēlīja patiesības e, perspektīvas. Un varbūt tās līdz ar to arī palīdzēt un izgaismot šo e, mūsu um, sabiedriskās dzīves tādas reālijas, uh, tieši ar evaņģēlija uh, mācību. Saprast, kā tad tieši um, baznīcas mācība iespaido arī uh, šīs sociālās struktūras, uh, kura ir neizbēgama, kuras ir neizbēgamas uh, mūsu dzīves reālijas, vai ne? Uh, jā, un piedāvāšu tad uh, lēnītiņām pārlasīt un pārdomāt šo dokumentu un uh, kā katru reizi, kā katrā katehēzē, arī šajā sezonā turpinam ar aicinājumu iesaistīties, uzdot jautājumus un varbūt tās arī, ja atpazīstat kaut ko sev um, savā pieredzē no tā, par ko runājam, tad arī nebaidīties dalīties ar to, jo arī šī jūsu pieredze var palīdzēt izprast, iespējams, dziļāk vai varbūt tās uh, paskatīties un uzdot eh, jautājumus, kas noskaidro kādas lietas arī ehm, jūsu un līdz ar to arī mūsu visu kopīgajā tādā kopienas dzīves ehm, aicinājumā. Tad, tad eh, atgādināšu telefonu numurus, uz kuriem varat vai nu sūtīt īziņas, īziņa telefonu numurs 266 77 272, vai zvanīt ēterā, lai šeit arī aprunātos un padalītos vai uzdotu sev jautājumu un telefonu numurs studijā zvaniem ir 67 969 131. Bet uh, uzsākot un pārdomājot par to, kas tad uh, ir šī sociālā mācība un uh, un kāpēc viņa ir tik aktuāla. Es jau e, ieminējos, principā izceļot to pašu būtiskāko, e, ko šodien gribēju arī teikt, bet e, tomēr gribas arī, lai, lai mēs paskatāmies uz, uz šo sociālo mācību tieši no baznīcas, nu, man pat gribas teikt, tēvu perspektīvas, tātad nu, baznīcas autoritātēm, eh, kas ir apkopojuši šo, šo dokumentu, šo kompendiju un piedāvā to mums, kā šeit tiek teikts cilvēkiem, kā uztur cilvēciskajai un arī garīgajai izaugsmei. Eh, tātad šī sociālā mācība, šī, šī, šī grāmata, tie, kas skatāties varbūt tās YouTube, eh, varat arī uh, atrast šo baznīcas sociālās mācības kompendiju, iegādāties uh, un, un tiešām arī lasīt kā tādu garīgu literatūru, uh, kur iepazīties ar baznīcas mācību, uh, jau varbūt tās citādākā skatījumā, kā mēs to ierasti mēdzam skatīties un padziļināt līdz ar to arī savu ticības dzīves ceļu. Un kā jau es teicu, šeit tiek arī uzsvērts Eh, kad šī grāmata, šis darbs eh, var tikt lasīts uz, un, un, un būt kā tāda uzturviela, garīgā uzturviela cilvēciskajai un garīgajai izaugsmai, gan personiskajā, gan arī kolektīvajā uh, kontekstā, jeb kopienas kontekstā. Tātad ir vērts arī lasīt um, kopienas ietvarā un varbūt tās pārdomāt arī par šiem jautājumiem ko baznīca piedāvā caur šo eh, sociālās mācības eh, kompendiju. Kā eh, baznīca sociālā mācība ir nozīmīgs evanģelizācijas rīks, arī tas ir jaņem vērā un, un jāapzinas, kad, kā es saku, un, un varbūt tās tā ir arī mana tāda sāpe, ko iespējams, kad ar jūs rādījumu arī klausītāji esat pamanījuši mm, par evanģelizāciju, kad mēs bieži vien Ehm, mūsu ticības dzīvē un ceļā eh, šķiet paliekam tādā ļoti individualistiskā līmenī. Mums, mēs apzināmies, ka mums ir vajadzīga ticība, ka mums ir vajadzība pēc baznīcas, vismaz daļa cilvēku apzinas, kad ir vajadzība pēc baznīcas kā kopienas, lai varētu šo savu ticības ceļu arī mm, pilnvērtīgi izdzīvot, eh, bet, eh, bet tad paliekam tikai tādā uh, noslēgti tikai man, uh, un, un, kad, un kad tas ir kaut kas tāds, kam nevajadzētu nekādā ziņā ietekmēt manas attiecības, gribas teikt tā ar pasauli, kad uh, es, es jau pa lielam palieku tāds pats, un, un šo ticību uztver kā ļoti personīgu un, un individuālu un slēpjamu varbūt tās pat no uh, cilvēkiem sabiedrībā, kur, kur es uzturos, vai tas būtu darbā, skolā vai draugu lokā vai pat iespējams arī ģimenes kontekstā, vai ne? Bet nē, mums ir jāapzinas, ka mūsu ticība ir kaut kas tāds, kas ietekmē mūs dziļi personīgi, bet kas arī līdz ar to maina mūsu uh, skatu punktu, mūsu mm, mm, redzējumu uz lietām, mūsu arī attieksmi pret lietām un procesiem, pret ar te skaitā sabiedrības institūcijām un tas, kādā veidā mēs miedarbojamies ar šīm institūcijām un, un procesiem sabiedrībām. Un, jā, lasot, pārdomājot un, un iedziļinoties baznīcas sociālajā mācībā, mēs arī ātri varam atskārst uh, ka tas ir spēcīgs evangelizācijas eh, rīks, parādot, ka ticības dzīve nav vis tāda abstrakcija, eh, kas, kas, eh, kam, kam nav sakarā ar līdzcilvēkiem, kam nav sakarā ar, ar procesiem, kas nekādā veidā neietekmē tos, nu, un nedod Dievs vēl pat padara sliktāk, kā, diemžēl, stereotipiski mēdz kristieši uztvert eh, kā tādus naidpilna, neiecietības pilnus eh, cilvēkus, kuri um, eh, nespēja um, cieņpilnā veidā veidot dialogu ar, ar sabiedrību, ar, nu, patiesībā gribas teikt, ar vistuvākajiem cilvēkiem, ar, ar kolēģiem, ar, ar, ar draugiem, ar līdzcilvēkiem uh, savā sabiedrībā, vai ne, bet bet kad nē, eh, mūsu, mūsu principi, ja mēs runājam par mīlestību, un tas nu, starp citu tiek uzsvērts kā eh, evaņģēliskais tāds pamatprincips, uz kā tiek būvēta ar visu sociālā mācība, ehm, šī patiesība, mīlestības patiesība, ko kungs evaņģēlijos ir atklājis, ko kungs kā savu pestīšanas darbu arī nodod mums un aicina to uh, tālāk, ar to tālāk dalīties, to tālāk nodot arī cilvēkiem. Ne? Un, protams, tas ietekmē ne tikai mūs, bet arī to, kādā veidā mēs veidojam šīs attiecības. Un līdz ar to neizbēgami tas var kļūt par ļoti spēcīgu arī evanģe, evanģelizācijas rīku, parādot, ka baznīcai gribas teikt tā, rūp, piemēram, aiz, uh, Eh, ekonomiskā sistēma un struktūra, jo tas no tā, kādā veidā tā tiek veidota, uz kādiem pamatiem eh, tā tiek būvēta, eh, būs, protams, arī atkarīgs Ehm, kāda būs mūsu sabiedrība, vai tā būs taisnīgāka sabiedrība, kur visiem eh, tiek nodrošināti atbilstoši iztikas līdzekļi un dzīves kvalitāte šajā uh, aspektā. Vai, protams, tas attiec gan uz politiku, gan uz ekoloģiju, gan arī uz, uh, teiksim tā, ģimenes uh, dzīvi un, un tādā arī plašākā uh, Um, nozīmē ne tikai kā uh, vīra un sievas uh, savstarpējās attiecības, bet, uh, bet kā mēs paznīcā mēdzam teikt sabiedrības pamatšūniņa, arī šādā um, perspektīvā paskatīties uz, uz um, baznīcas mācību un tās ietekmi uz, kā, nu, kā es saku, reālijām, kurās mēs dzīvojam un ar kurām mēs dzīvojam. Tātad mēs visi esam, mums visiem tiek dota viens, viena pestīšana, viens līdzeklis pestīšanai, kas ir pats kungs Jēzus jā, Kristus, ko arī paudis ir evaņģēlijos, un līdz ar to mums ir tāda izvēlēta piespiešana pasludināt šo evaņģēliju, un šeit es negribu, tiešām gribu uh, ka tas ir tāds pamudinājums, iekšējs pamudinājums, no kura mēs nevaram izvairīties, kad eh, tas liek mums runāt arī par šīm lietām, atrast, protams, piemērātāko veidu, kā paust šo pārliecību un šo skatījumu uz, eh, uz sabiedrību, uz eh, pasauli, uz procesiem un uh, realitātēm, un tomēr uh, to paust pārliecinoši, uh, jo, ja tas mūs ir ietekmējis uh, un padarīs mūs labākus un palīdz mums, mums eh, aizvien labāk un pilnvērtīgāk dzīvot, tad arī mēs gribam dalīties ar, ar to, vai ne, un līdz ar to mums ir šī mm, tāda izvēlēta piespiešana uh, darīt to. Nu, es nezinu, vai tas līdz galam skaidrs ir, bet uh, nu, gribu pateikt, ka tas ir kaut kas tik tāds, kas neatļauj un neļauj man vienkārši palikt pasīvam maliņā, uh, paslēpties un to sargāt šo evaņģēlisko patiesību tikai kā manu patiesību vai to reducē tikai uz, ehm, piemēram, liturģiskajām darbībām, kad svētdienā vai citās dienās aizeju uz baznīcu, lai palūktos vai eh, rožkroņu lūkšanu vai kādām citām manas eh, ticības izpausmēm, bet kuras bieži vien uh, paliek ļoti pat apslēptas um, um, tuvākajiem pat cilvēkiem vai kas noteiktos apstākļos un noteiktās vietās tiek paustas, bet tā arī netiek iznestas ārpus, teiksim tā, baznīcas sienām. Svētdien esmu bijis baznīcā, tur, lai arī paliek mana ticība, tāda attieksme nav tā labākā un pareizākā attieksme, un to vēlreiz baznīca sociālā mācība uh, izceļ un uzstāja kad um, nē, um, baznīcas mācība ietekmē ikvienu cilvēku. Un, protams, kā es saku, tas pamats, pamatu pamats uz kā tiek būvēta arī visa šī baznīca sociālā mācība ir šajā apziņā par cilvēka cieņu, kas ehm, nāk no paša Dieva un, un šajā attieksmē, ko mēs um, ļoti labi apzināmies kā tādu mīlestības pausli e, un, un to arī cenšamies izdzīvot un, un realizēt e, mūsu e, visās dzīves jomās, ne tikai attiecībā pret tiem, kas mums šķiet pazīstami, tuvi un, un tādi kā mēs, bet tiešām ik viens un ik vienā um, jomā un, un, un ik vienā līmenī pat tā varbūt tās eh, teikt ne tikai individuālā, bet arī kolektīvajā, tātad šajā sabiedriskajā, jeb eh, kopienu eh, līmenī. Tiek uzsvērts uz to, kad ir morālas patiesības, ir tādas nemainīgas, pastāvīgas morālas patiesības, kas, vai morālie likumi, kas orientē mūsu dzīvi un kas var pat būt, būt par tādiem balstiem uh, arī mūsu sociālajās attiecībās un mūsu sociālajās institūcijās, sabiedriskajās institūcijās, un ikvienā institūcijā var būt kā pamats to būvējot. Bet, lai mēs to varētu, mums, protams, jāiepazīst, kāda tad ir šī baznīcas mācība un tajā nedaudz jāiedziļins, un to mēs arī šajā sezonā centīsimies darīt, kā arī iepriekšējās sezonās uh, šīs katehēzes man tiks veidotas eh, balstoties tieši uz šiem, eh, šiem aspektiem un balstoties tieši ļoti lielā mērā tieši uz baznīcas sociālās mācības kompendiju, to es burtiski, kā es arī iepriekš to darīju, lasīšu un komentēšu, pārdomāšu, cerot arī uz jūsu iesaistīšanos ar jautājumiem vai ar, ar pieredzes stāstiem, lai uh, redzētu, kā mēs varam izprast labāk eh, un piedzīvot labāk eh, šo arī mācību, bet eh, pa vidu iespējams būs arī kādas citas tēmas ieliktas, lai varētu nedaudz atpūsties, bet, bet arī lai aktuālo varētu uzreiz arī iepazīt, kā piemēram šogad, zinām, noslēdzas sinodālais ceļš. Šis process, kas jau jau šķiet trīs gadus pirms trījiem gadiem šķiet sākās un, un ar, ar tādu visaptvarošu diskusiju ļoti plašā līmenī baznīcā, baznīcas kopienu ietvarā un ne tikai baznīcā, bet kur varēja arī aizsniedzoties ārpus baznīcas un pagājušā gada oktobrī bīskapi un citi sinodas dalībnieki tikās Romā, lai diskutētu, runātu. Mēs arī lasījām ja atceraties, mēs lasījām šo sintēzes dokumentu, kur tad tika pārdomāts par uh, šo diskusiju augļiem un piedāvāts mums atkal nedaudz iedziļināties un, un pārdomāt, un, un šo oktobru arī mūsu arhibīskaps Pigņevs Stankievičs dosies atkal uz šo sinodi, lai jau noslēgtu šo procesu. No nu, savā ziņā noslēgt šo procesu, jo kā tas bieži tika uzsvērts, tad šis sinodālais stils, sinodālā metode, veids, kā būt baznīcā, turpināsies. Un varbūt tās tieši noslēdzoties šim pašam aktīvajam sinodes procesam un iespējams būs arī kādi rakstiski teksti mums pieejami, palīdzēs tad turpināt arī šo sinodālo ceļu vai šo sinodālo uh, Eh, veidu, kā eh, veidot attiecības arī baznīca, kā būt par baznīcu sinodālā veidā. Un, un jā, mēs iespējams arī nedaudz pieslēgsimies arī šim procesam un redzē, paskatīsimies, kā, kā notiek, kas varbūt tās jauns, eh, neparasts vai iespējams vecs un labi zināms jau tiks arī paust šajā sinodē un kā tas varētu ietekmēt mūsu uh, Um, ticības dzīves ceļu un, protams, pieļauju ne tikai ticības dzīves ceļu, bet ar mūsu uh, sabiedrisko um, um, tādu stāju un, un veidu, kā mēs veidojam attiecības ar plašāku sabiedrību. Tad līdz ar to ne, centīsimies nepalaist arī garām šīs lietas un, kas to nezina, sekojiet līdzi, varbūt tās ir kādi citi um, aspekti un citas tēmas arī tiks ņemtas šajās katehēzēs, lai pārdomātu, padziļinātu un iepazītu baznīcas mācību, bet, eh, kā mm, mēdzu arī teikt, lai uzzinātu, ko baznīca patiesībā nemaz arī nemāca, jo, manuprāt, dažbrīd ir svarīgi dzirdēt, eh, ko māca, bet tikpat lielā mērā, ko nemāca, jo tur var būt kādi pārpratumi. Bet tāpēc ir katehēzes, vai ne? Tā kā paliekam, slēdzamies klāt pulkstens deviņos no rīta, lai kopā tad arī pārdomātu, uzzinātu uh, un mācītos um, šo, teiksim, ticības mācību, jeb uh, katehismu par to, kas ir baznīca un kā baznīca dzīvo. Bet, nu, aiziem muzikalā pauzītē pēc kā atgriezīsimies un paturpināsim šo šīs sezonas pirmo dienas katehēzi. Música pienāks rīts. Skrien mūš mums laika gaitai līdz, un daudziem šķiet šī dzīve esot viss. Bet reiz mēs Dievu satiksim, kad dzīve. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un desmitās sezonas dienas katehēzes atkal ir dzīvajā ēterā, kas nozīmē, jūs varat ieslēgt, pieslēgties, klausīties, bet vēl svarīgāk iesaistīties šajā sarunā vai šajā uh, Um, pārdomā par to, ko baznīca māca vai nemāca, par mūsu ticību, par mūsu um, praksi, par to, kā mēs izdzīvojam savu ticību un piedzīvojam baznīcu. Iesaistīties jūs varat sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot ēterā uz telefonu numuru 679 69 131. Pilnīgi bez kautrēšanās droši un uh, padziļināsim mūsu ticību, iepazīsim mūsu ticību un pats galvenais varbūt tās arī iesim kopā mūsu ticību, jo kopā iet taču ir labāk, vai ne? Tālūk. Bet, kā es saku, šīs katehēzes šajā sezonā vai vismaz daļā no šīs sezonas redzēsim, cik ātri mums lasīsies eh, šīs baznīcas sociālās mācības kompendijas, tad arī pārdomāsim par to, ko baznīca piedāvā kā savu sociālo mācību. Bet šajā reizē un šajā rītā gribas izcelt tādas pamatlietas vai pamat elementus, uz kā tad baznīca balstas runājot par uh, sociālo mācību un to turklāt piedāvājot un ne tikai ticīgajiem cilvēkiem, kā, protams, pamatā ticīgajiem cilvēkiem pamatā baznīcai, bet ne tikai piedāvājot to visai sabiedrībai un plašajai pasaulē. Vispirmām kārtām, protams, baznīca um, nevar klusēt, un baznīca um, arī kā sociāla struktūra turpina savu um, ceļu šai pasaulē un pilda arī savu misiju, un tas ir pasludina pestīšanu. Uh, un pasludina šo pestīšanu um, visiem cilvēkiem, un to dara arī izceļot un norādot, ka šī pestīšana, ko kungs Jēzus mums ir nesis, ir viena, vienīgā, un tā nāk tieši savu šo evaņģēliju patiesību, kas atstāja iespaidu, un šeit es gribu nolasīt un nocitēt, kā tad uh, šis dokuments, jeb šī, šī grāmata, uh, pamato to, kāpēc eh, viņa runā par eh, sabiedrības procesiem, par, eh, par struktūrām, par kāpēc piedāvā šo sociālo mācību. Un tātad, ja pestīšana, kas mums ir dota, mūs ietekmē, tad tā atstāja iespaidu uz šīs pasaules reālijām, tādām kā ekonomika un darbs, tehnoloģijas un saziņa, sabiedrība un politika – starptautiskā sabiedrība un uz attiecībām starp kultūrām un tautām. Jēzus atnāca, lai nestu visaptvarošu pestīšanu, kas ietver visu cilvēci un cilvēku visā tā veselumā, dāvājot tam brīnišķīgo iespēju būt par Dieva bērnu. Tālūk runā baznīca par eh, šo pestīšanu, par šo vēsti, ko Kristus mums ir nesis un ko uzticējis baznīcai arī turpināt nest tālāk. Tātad šī pestīšana, kas mums tiek piedāvāta, ir tā, kas mūs arī tādā, gribas teikt, pozitīvā veidā arī mudina, pat piespiež runāt par šīm pasaules reālijām un caurstrāvot ar evaņģēlija gaismu, evaņģēlija patiesību arī šīs pasaules reālijas. Tieši tādā veidā arī uh, tiek runāts šajā dokumentā um, par, par šo šīs pasaules struktūru tādu piepildīšanu ar evaņģēlīju patiesību, jeb kā šeit tiek teikts ar dievišķo gudrību. Baznīca māca taisnības un miera prasības saskaņā ar dievišķo gudrību, kuras pamatā ir ticības Ticība vienai un visaptverošai pestīšanai, cerību uz pilnīgu taisnību un mīlestību, kas visus cilvēkus patiesi dara par brāļiem un māsām Kristu. Tālūk tiek pamatots šīs eh, mācības, sociālās mācības nepieciešamība un baznīcas, gribas teikt tā arī tiesības un pat pienākums uh, runāt ar sabiedrību un par sabiedrības eh, procesiem, neatstājot šo mūsu ticības dzīvi vai mūsu eh, pestīšanu tikai kā tādu individuālu, personīgu, eh, noslēgtu lietu, bet, bet ka tiešām apzināties to efektu un to iespaidu, ko šī pestīšana, kas mums ir uh, dāvāta, atstāja arī uz plašāku sabiedrību, uz plašākām sabiedrības struktūrām un, un, un lietām. Tātad pasludināt šo evaņģēliju, pasludināt un dāvāt pestīšanu un patiesu brīvību arī laicīgajās lietās. Tas ir baznīcas uzdevums un mērķis, tā skaitā caur šīs sociālās mācības principiem, pamatiem, par kuriem mēs arī lasīsim un, protams, pārdomāsim piedāvājot šo mācību, bet vēlreiz atgādinot vai ne to pamat, pamat tādu <laughs> patiesību par mīlestību, kad ir iespējama taisnība un mīlestība, savstarpēja taisnība un mīlestība, un, un tas ir tas, ko baznīca mēģina piedāvāt un nu, norādīt, un gribas teikt arī nest, ne tikai piedāvāt un norādīt, bet arī nest uh, sabiedrībā, kā uh, arī šeit tiek teikts, jaunais mīlestības likums aptver visu cilvēci, un tam nav ierobežojumu, jo pestīšana, pestīšanas pasludināšana Kristus niedzas līdz pat pasaules galam. Un tad piedāvāt un pasludināt šo eh, mīlestību, turklāt to darīt visiem eh, cilvēkiem. Mēs zinām, ka citviet mēs esam lasījuši arī E, evaņģēlijā Pāvila vārdus, ja nemaldos e, vēstulē Timotejam, meklē, kur tas, ja Pāvils saka tā sludinā Dievu vārdu, un tam ir jābūt gatavam gan to darīt laikā, gan nelaikā, atmasko, norāja, iedrošina ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu, mani tad darīt to, pasludināt šo patiesību, pasludināt uh, e, evaņģēliju un to pasludināt arī šajās laicīgajās eh, reālijās, vai tas būtu politika, vai um, tehnoloģijas, ekonomika, starptautiskās attiecības, kultūras un tautas un vis visādās citās jomās, un es domāju, šodien mūsdienās ļoti aktuāli, protams, ka kļūst arī uh, mākslīgā intelekta uh, uh, lauks, kur, kur arī uh, baznīca jau um, ar šī brīža situācijā pāvests un um, baznīca iesaistās um, šajā diskusijā sarunā par mākslīgā intelekta robežām un iespējām un, un, un arī par vajadzību noteikt um, kaut kādus ētiskos princips tajā, kā tiek izmantoti arī šī mākslīgā intelekta uh, iespējas, un, protams, to balstīt atkal, kā es atkārtojos, bet evaņģēlī patiesībā mīlestības bauslī, kas mums ir dots. Turklāt, um, baznīca runājot par cilvēku un par sabiedrību, par eh, kopienām, kurā mē, kurās mēs dzīvojam, uzsver arī eh, to patiesību, kas varbūt tās Eh, dažu brīdi mūsdienās, jo sāpīgāk paslīd garām, kad, eh, kad cilvēkam piemīt šī, kā šeit tiek teikts, transcendenta cieņa. Eh, mācās, un līdz ar to baznīca atklāja un mācās neaprobež, neaprobežoties ar sevi vienu un sastapt citus cilvēkus, veidojot ar tiem ar vien cilvēcīgāku attiecību tīklojumu, uh, atpazīt to, ka mums ir transcendentāla cieņa. Nu, tātad Dieva dota citiem vārdiem cieņa. Cieņa, kuru mēs esam ne paši vien nopelnījuši. Protams, nu, te varētu daudz un sīki analizēt un, un spriest, bet cieņa, kas mums tiek dāvāta ar dzimšanu, ar ienākšanu šajā pasaulē un kas tiek dāvāta, ko Dievs mums dāvā, man ir šī transcendentālā uh, cieņa kā dieva bērniem un, protams, arī norādo šo nepieciešamību um, neierobežot sevi un, un neiztukšot sevi un nepadarīt mazāku uh, sevi, uzlūkojot uh, varbūt tās tikai kā noteiktu daļu vai, vai procesu vai, vai bioķīmisku vai kādu citu um, um, mehānismu rezultātu, bet tiešām ieraudzīt šo uh, dziļāko um, vai augstāko vai, vai jēgpilnāko cieņu, kas cilvēkam dot un uz kā pamata, tad arī baznīca aicina veidot uh, sabiedrību un sabiedrības struktūru. Dieva mīlestība cilvēku dara jaunu un viņi spēj mainīt attiecību principus un kvalitāti. Uh, Tā saka šis dokuments, šī grāmata, kā arī sociālās struktūras, jo spēja nest mieru tur, kur ir konflikti, veidot un uzturēt brālīgas attiecības tur, kur valda naids, tiekties pēc taisnīguma tur, kur daļa cilvēku izmanto savus līdzcilvēkus. Dieva mīlestība cilvēku dara jaunu un padara spējīgu mainīt attiecību principus un kvalitāti. Ienest tiešām uh, Eh, pilnīgi jaunu, eh, pilnīgi jaunu skatījumu uz attiecībām, pilnīgi jaunas attiecības. Eh, protams, tas arī nenotiek automātiski. Mums katram ir jāiesaistas šajā procesā, mums katram ir, kā mēs mīlam teikt, jāatveras uz, uz šo evaņģēlī patiesību un, un jāpadara to par savu. Un to mēs šajās katehēzēs arī darīsim, ieklausoties tajā, ko baznīca māca un kā baznīca runā, um, gan par šo cilvēku cieņu, gan par sabiedrības procesiem. Bet uh, tas mums ir process, caur kuru ir katram jāiet, lai tiešām šī patiesība būtu vairs ne tikai tāda sociālā mācība, tāda teorija, bet praks, ko mēs kā kristieši ar savās, savā kontekstā, savā sabiedrībā, savā uh, uh, cilvēku grupā, kur mēs esam, vai tā būtu darbs, skola, uh, draugi, kā es saku, un, un, un varbūt tās arī nejauši sastopoties kaut kur, uh, kad tiešām mēs ar savu tādu liecību un savu attieksmi ienest šo jauno kvalitāti attiecībās un, un uh, sabiedrības uh, struktūrās un ļaut piedzīvot to vajadzīgo uh, pārmaiņu, izmaiņas sabiedrībā, lai, kļūt, lai mēs tiešām kļūtu arī aizvien um, nu, labāki, um, pilnvērtīgāki, jēgpilnāki arī tajā, kā mēs veidojam savu sabiedrību un savu sabiedrības struktūras. Mīlestības priekšā paveras plaša darba lauks, baznīca vēlas kļūt līdzdalīga šajā darba laukā, sniedzot savu ieguldījumu arī ar šo sociālo mācību, kas aplūko visu cilvēku un vēršas pie visiem cilvēkiem, ne tikai pie kristiešiem. Vēlreiz un vēlreiz gribas uzsvērt, protams, kad ja baznīca to ir sarakstījusi, tas attiecas mm, primāri uz kristiešiem, bet ne tikai kristiešiem, un, un par nožēlu varbūt tās dažreiz ir tā, kad lasīs tikai kristieši, bet es zinu, ka nav tikai kristieši, kas to lasa, un, un mums, man gribas teikt tā, mums arī jums, rādījuma arī klausītāji, ir pienākums norādīt, izcelt, zināt, kad ir tāda baznīca sociālā mācība un nebaidīties, varbūt tās ar, kad vajag norādīt uz to, jo, jo tiek piedāvāti ļoti um, liederīgi um, sabiedrības uzbūves principi, kas būtu tā vērti, lai tiešām tos ieviestu mūsu sabiedrībā un tos izdzīvot un piedzīvot. Ir tik daudz brāļu, ticīgu brāļu un mās, kas gaida, un pal, gaida palīdzību, un ir tik daudz apspiesto, kuri cer uz taisnīgumu, ir tik daudz bezdarbnieku, kas meklē darbu, un tik daudz tautu, kas cer uz cieņu. Pat patiešām ir iespējams, vai patiešām ir iespējams, ka mūsdienās vēl ir cilvēki, kas mirst no bada, kas tiek nolemti analfabētismam, kam trūkst viselementārākās medicīniskās aprūpes un kam nav māju, kur patvērties. Tādā veidā šis dokuments, šī baznīca runā uh, un uzdod jautājumus uh, ikvienam no mums, un tā skaitā arī sabiedrībā, sabiedrībai uzdod ļoti spēcīgi šo jautājumus. Un, un tad saka, šī nabadzības ainu, šo nabadzības ainu varētu paplašināt vēl un vēl, ja sen uh, pazīstamajām nabadzības formām pievienot tās jaunos izpausmes veidus, kas nereti sastopami finansiā, finansiāli nodrošinātos sektoros un grupās, kuras savukārt pakļauja, pakļautas izmisumam par dzīves bezjēdzību, narkotiku lēmatām, par uh, vientulību vecumā vai slimībā, atstumtību vai sociālajām diskriminācijas formām, tāpatās kā par ekoloģiskās krīzes perspektīvas priekšā, kuras iespaidā plaši reģioni kļūst neapdzīvojami un cilvēkiem ir jābēg un jāmūk prom par uh, miera, jeb patiesībā kara problēmām, kas atkal piespiež katastrofāli mainīt sabiedrību un, un zemi un pakļaut cilvēkus postam un nelaimēji. Baznīca uzdod jautājumus, kas notiek, kā var mainīt šo struktūru. Un, protams, baznīca savā ziņā ir kā viena balss starp daudzām balsīm, kas mēģina runāt un mēģina uzrunāt un mēģina norādīt un uz patiesībām, kuras ir balstītas evaņģēlijā un gribas ticēt un domāt, kad eh, līdz ar to arī pārsniedz tik vien kā tādu eh, cilvēcisko eh, plānošanas spēju vai menedžēšanas spēju un, un, un tiešām likt tādus stingrus pamatus Baznīca iespējams šobrīd tiek uztvērta kā viena no daudzajām balsīm un varbūt tās neērta novecojusi un līdz ar to ar atmetama balss un tomēr mēs nevaram klusēt, mums, mēs nedrīkstam pat klusēt, mums ir jārunā un atkal varbūt atkārtojoties jāatrot veids, kā runāt un kā nokomunicēt šo vēsti sabiedrībai tā, lai tā tiešām varētu ietekmēt un varētu mainīt un padarīt labāku uh, sabiedrību. Nu, uh, tā noslēgumā varbūt tās arī uh, gribu nolasīt uh, kādu teikumu, kas arī šeit tiek izcelts un, un kas varbūt tās norādu šo um, dažādību tajās balsīs vai viedokļos, kas uh, tiek pausti un, un kad bieži vien apjukumā mēs izvēlamies uh, iespējams nu, ne tos labākos eh, viedokļus vai balsis, bet jā, ja mēs spēsim adekvāti un autentiski kā kristieši uzrunāt sabiedrību, es domāju, tad arī izvēlēties mūsu viedokli vai mūsu balsi, mūsu uh, um, principus, uh, uz kā būvēt sabiedrību, tad arī tiks daudz vieglāk veikti. Bet tādā noslēgumā tiek teikts, un manuprāt, ļoti uh, spēcīgi tas arī izskan un pravietiski, būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savas iekāras dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdēji. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Jā, arī šādā veidā šeit tiek runāts. Protams, tas varbūt tās izskan jau tā ļoti nu, skarbi un varbūt tās, ah, ja, mm, protams, kā tad citādi baznīca tā tiesājoši, protams, kad runā un, un izsakās un, un, un varbūt tās nievājoši pat kādam tas varētu šķist, bet šķiet, kad ir, ir jāpasaka arī šī patiesība, uh, kad uh, visas balsis vai visi viedokļi, lai arī visi var izteikties, nenozīmē, kad ir līdzvērtīgi un mums ir jāizšķir un jāsaprot, kur mēs balstāmies, mēs, kur mēs balstāmies un uz, kā pam, uz kādu pamatu mēs veidojam savas attiecības ar, ar pasauli, ar reālijām, kurās mēs dzīvojam. Un es ceru, kad lasot un pārdomājot arī šo mm, baznīcas sociālo mācību, mēs iepazīsim gan mūsu ticību individuālā veidā, bet arī um, sabiedriskā kopienas veidā un spēsim varbūt tās arī veikt pienācīgu izšķiršanu un lēmumus, kas ir balstīti tiešām uz stingriem uh, pamatiem, uz evaņģēlī pamatu, uz eh, evaņģēlī patiesību, un līdz ar to arī spēsim veidot un pārveidot uh, pēc mīlestības likuma mūsu sabiedrību un mūsu uh, struktūras. Bet, protams, kā jau es saku, viens mēs varam runāt par to, mēs varam norādīt, bet mums arī katram pašam tajā jāieklausas un, protams, arī jāpakārto sava dzīve un savu, savi dzīves principi šai mācībai, lai tie tiešām varētu ietekmēt arī plašāku uh, sabiedrību. Ar to es arī noslēgšu šo šī rīta dienas katehēzi. Um, šīs katehēzes uzsākšana. Es ceru, ka arī jums, rādījuma arī klausītāji, lai kur jūs arī būtu šī diena, uh,